Iskaikapitulom kaj capítulo. PA favor ningraykulla salvasqa kananchikmanta. Uchaykichikrayku wañusqa hina DIOS kachkaptikichikmi Diosqa hamkunatapas kawsarichisurqankichik. Wañusqa hinaqa karqankichik kai pachapi mana allin rurayllapi kawsaspaykichikmi PA manarikui atinakunapi munaychakuqpa PA paikichikmi Kunampas chay munaychakuqmi Dios mana liu kallpanchachkan. ganchik pas ñuqanchikpas kawsarqanchik mana piensas piensasqanchikunaman hina, munasqallanchikpi purikuspa hinaspa munas munasqallanta ruraspa. Nasisqanchikmantapunim liaparuna kunapiwan kuska, cuya karhanjik. Aswanga, dios Diosmi dios cuya kuyawaspanchik, Uchanchikraiku wañusqa hina kachkaptinchikpas tawan kuskata kawsariykachiwarqanchik. Paborninraykullam Dios ha Diosqa tawan kuskata chuyaspanjikmi paywan Kuskatata hanaq pachapipas Kachiwanji. Chainata rurarqa ancha ancha favorecikuq Kaskanta, hinaspa Maina kuyawasqanchikta Cristo Jesuswan Kunapi hawachinan pahmi. Paburningrakuyam dios Diosqa kichik, Kichik, manam hamkunamantachu, asuanga mana Dios Dios Ruras hususqaykichikmi. Manatagmi imapas rurasqaykichikraykuchu, chaynapi pipas mana Dios Diosha, Diosqa musuqyachiwarqanchik Kristuwan hukllakaspa allinkunata rurananchikpaqmi. Chaykuna rurananchiktaqa ñawpaqmantaraqmi munarha. Kristupa Dioswan allin yanachywasqanchikmanta. Yuyarichikya imaynam KASKAI KICHIKTA kasqaykichikta. Qamkunaqa manam judío kastachu kankichik. Cuerpunkupi JUDIO KUNAM ninko. koha JAM kaniko. mi mana señalasqa runakuna kankichik. Nispa. Chay MANTA manta Karunchaskha kaspam, Israel char mirayninkunamantapas kontra karqankichik. Manama dios pa' ruraspan tapas. Manaima consuelo ya tapas suyaspam chigap Diosmanta karunchasqa kay pachapi kawsarqankichik. Kunanmi ichaqa Jesucristuman kachkankichi. kachkankichik. Ñawpaqtaqa karunchasqa mi Cristo anyuspan yawarninta chachchurja. cheraikun khanya asuykachisqaña karunkichik. Kristullam hawkayachiwaqninchikqa. Paymi hukllawarun judiokunatawan mana judio kaqkunata, pirhaina rakiwaqninchik chiqnikuyta tuñurachispan. Judiokunaman kunatam kamachisqankunatam Kristu pang mana baliqpaqña rikurirachin. Chaynapim kunatapas hinaspa mana judio kaqkunatapas, kikinmanña asuykachispan musuq ayllumanña hukllawarun. y kunataja, paikunataqa kachirja. Kristum Dioswan allin yanachispan, cruzpi wañusqanwan iskaynin kastakunata, huk ayllullamanña Huklyawarja, Chainataha rurarja, chiqninakusqanta pasaypachta chinkarachispanmi. Kristo amuspanmi haukayay Alin noticiata kichik, karupi mampas Chainata hichpapi kunamampas judío pas pa' mana judio kaqpas, diosta Dios Tamanja asuikunchik, chullalla espiritu payanapaskan. Jamkunaga manam forastero hinañachu kankichik, nitaq u llaqtayoq hinañachu. Qamkunaqa kankichik, Diosllapaqña kawsaqkunapa llaqtamasinñam, hinaspa paypa churinkunañam. Qamkunaqa kankichik. Kunapi hinaspa Diosmanta kunapi simientasja. Chay simientupa iskinampi hape rumiñataqmi Jesucristo. PI hallarispam HUASEJA sumaqllataña wiñachkan. Chaynapi SEÑOR sapaqchasqa templo rikurirunankama. Cristupima kunapas perjasqa hina KACHKAN kachkan kachkankichik. Chaypim Dios yachachkan espiritunta kama.